але він не міг сказати, хто це. Напруживши слух, розібрав, про що говорять. Один наган, одна рушниця. Я знаю. Далі боцман не розібрав слова. Вони задрають кубрик. Знову не розібрав. Палубі і двоє. Один наш не розібрав. Це говорив той, чий голос видався боцманові знайомим. Треба поспішати, відказував капітан Ларсен. Матроси мені вірять, нерозбірливо. Щастя, що Ельгар там. Тепер ми матимемо пароплав, але головне поспішати, негайно рушати. Тут залишимо вартових. Все робитиметься так, як умовились. Співрозмовники зійшли в намет, де їх привітали короткими вигуками. Тепер розмова пішла по норвезькому. Лейте стало ясно, в чому справа. Серце його похолонуло. Піратський маневр, подумав він. Капітан Ларсен хоче захопити лахтак. Його двоє матросів, що користуються довір'ям і увагою команди лахтака, на борту пароплава. І один. Хто це, що до нього стосували слова один наш? Боцманові пригадалась підозріла поведінка кочегара Павлюка. Невже думав старий моряк? Йому не хотілося вірити, що Павлюк здатний зрадити. Але хіба сьогодні вранці він міг припустити, що норвезький капітан пірат? Лейте лежав мовчки, нічого не кажучи. Він вагався, чи ділитися з юнгою своїм відкриттям. Нарешті вирішив краще, коли Стьопа знатиме, яка небезпека загрожує їхнім товаришам. Раптом до половини, де вони лежали, увійшов ландруб. Він засміявся і щось сказав по норвезькому. Лейте відразу пізнав голос людини, що розмовляла з капітаном Ларсеном по-англійському. Падлюка. крикнув йому Лейте. Отака ваша вдячність, пірати. Жалійтеся самі на себе, відказав ландруб, не криючись, що знає англійську мову. Ви самі нав'язалися зі мною йти. А для чого вам нападати на мене? нахабно глузував крижаний лоцман. Для чого ви затримуєте наших матросів? Тепер вам нудно? Нічого, скоро буде весело. Ха-ха-ха. Прощайте. Ландруп вийшов. Що він сказав? спитав Стьопа. Лейте розповів Юнзі про розмову, яку підслухав, і передав останні слова Ландрупа. Хлопець жахнувся, але заразом відчув якусь полегкість, бо тепер стало все зрозумілим. Навряд чи захоплять вони пароплав. Навіть коли замкнуть наших у кубрику. Так там же на палубі ще буде Павлюк. Він сам їх усіх переламає. Павлюк? Боцман плюнув крізь зуби. А вже ж він? Ша. перебив Лейте свого друга і розповів йому про всі підозри, що впали на кочегара з часу пожежі, і про те, чого раніше не сказав, а саме, що у норвежців на пароплаві є один свій. Йопа ще раніше чув від товаришів підозрілі натяки на Павлюка, але навіть зараз ніяк не міг повірити, що його кращий на пароплаві товариш здатний зрадити. Ні, цього не може бути, сказав він Лейте. Я з вами не погоджуюсь. Це хто завгодно, тільки не Павлюк. Знову запанувала мовчанка. Вони почули, як з намету вийшли люди. З надвору долітав шум багатьох голосів. Незабаром гамір стих. Полонені зрозуміли, що норвежці вирушили в похід. Після півночі вони зроблять напад. Саме тоді, коли на пароплаві всі, крім вахтового, сплять. Але ж вахтового приберуть Карсен і Ельгар. Ельгар? уголос мовив Стьопа, наче запитуючи. Ні, ні. Юнга не міг повірити в нечесність цього норвезького моряка, який йому так подобався. Ще хвилину тривало мовчання. Лейте, прошепотів юнак, переверніться обличчям до землі. Я спробую розгризти мотузок, яким зв'язано ваші руки. Лейте з надією підставив йому свою спину. Розділ 16 Ну, ну, там, боцман штовхнув юнгу плечем. Ти тільки не кусайся. Незважаючи на трагічне становище, Стьопа приснув сміхом.